Eh, Ouais, ouais, ouais. gros eh je tire, ça rentre au fond. Je suis pas là pour te Gros tu Jacques, mais c'est qu'au fond, on sait même pas trop quitter. Grossé, je tire, ça rentre au fond. Je suis pas là pour te Gros tu Jacques, mais c'est qu'au fond, on sait même pas trop quitter. Bref, bref, bref. Fin de la parenthèse, je vais brûler le rap en charentaise. J'arrive à pas de géant, je suis le moment gênant quand tes parents baissent. Je vais mettre le rap en quarantaine. y trop de circulation. Bouge ta tête, si t'as l'action. PD, on fuck la juge et ses insinuations. Et eh ouais. Hey. Eh, eh, je construis ma carrière de mes dix doigts. Je suis mon seul patron, t'es qui toi Je respecte que mes règles et mes limites, petit con. Méfie-toi, je compte que sur ma mère, mon petit doigt. Couillon, t'es qui toi On fout le feu dans tout Ouais, c'est que des minables, j'ai éclaté ça. Hey. Nous, on refait la déco, mon équipe vaut un paquet d'eau. Si tu nous voles pour trou dans la gorge comme une oh Ton crew, c'est un tas de qui fume paquet de béto. Les miens teasent à la mort toute la journée, c'est l'heure de l'apéro. Bref, parler d'eux, c'est pas très drôle. Non, alors. Alors je vais me concentrer sur moi-même, on va pas chanter comme Wallen, on va travailler encore et eux vont le faire en bombe. Dans l'industrie, c'est nous les baleines, vous êtes que du plancton. C'est pas juste la vérité. c'est juste la vérité. Simple vérité du rap français, je suis l'héritier, mesdames, messieurs. Vérifiez, chut, concu terrifié, sont plus bactères. Et oui, et le beat sonne déjà ses dernières mesures. RIP.